بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خب درس دیوم را شروع میکنیم از این کتاب مبارک از فقه میسر در کتاب حج هستیم در مسئله چهارم المسئله رابعه شروط الحج اکنون شرط های حج حج به خود چه شرط ها داره برای تا اینکه در شعر میگن شرط های واجب شدن حج به کی واجب است و کی واجب بشه همین مسئله را مؤلف و تفصیل ذکر میکنه خب مؤلف میگوید یشترط لوجوب الحج خمسه شروط شرط کرده شده است برای حج فرض شدنش و واجب شدن پنج تا اگر در هر که این پنج شرط دیده شد حج براش واجب بشه واجب است که حج کنه خانه کعبه را زیارت کنه برای اجرای بندگی و برای به دست آوردن اجر و ثواب و اجر و ثواب شرط اول الاسلام مسلمان شدن هست مسلمان بودن به خاطر همین اول اولین شرط واجب بزرگترین امرها این امر به توحید هست امری به اسلام داخل شدن امری به تسلیم شدن برای الله سبحانه و تعالی به توحید و پیروی خب شرط اول الاسلام مسلمان بودن فلا يجب بیروبر میگه فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه مبنی بر حج بر کافر واجب نیست برای بر کسی که کافر است و که مسلمان نیست حج در بالاش واجب نیست ولا یصح منه و از او صحیح هم نمیشود صحیح هم نمیشه اگر حج هم بکنه حجش حج مقبول نیست حجش قبول نمیشود لان الاسلام شرط لصحه العباده زیرا اسلام شرط است مسلمان بودن شرط تا اینکه عبادت کس صحیح شود اول باید بزرگترین ترین واجب همینه که اول باید مسلمان شود خب شرط اول مسلمان بودن است اکنون عالم ها اختلاف دارن که آیا کافرها و مکلف یعنی آیا کافرها مخاطبی به امرهای الهی هستن یا نه مثلا کافرها آیا امر به نماز و روزه و حج زکات شدگی یا نه کافرها از زنا و دزدی و دروغگویی و غیبت کنی آیا من شدگی هستن یا نه راجح همین است که بله قول راجح و قول صحیح همینه که کافرها مخاطب خطاب شدگی هستند به فروع شریعت اسلامی فروع یعنی احکام شریعت اسلامی امر شده شدگی هستند فقط همین که از اینها این عبادت ها قبول نمی شود حتی اینکه اسلام را اول قبول کنند اول مسلمان شوند اول واجب ترین واجب ها نطق کردن شهادتین است اول که شهادتین قبول کردن نطق کردن بعد دیگر نماز روزه بعض از اینها سعی می شود بعد امر می شوند که به اینکه انجام بتیان خب راجع همین است که سعی همین است که کافرها امر شده و یک از کافر هست که خب دیگه چی فایده داره بگیم زیر کافر هم که باشه این مخلوقی الله هست آفریده شده الله هست و این به شریع به امرهای الهی و منکرده های الهی امر شدگی هست مخاطب شدگی هست خطاب شدگی است فقط همین اگر گوید فایده چیست که کافر به او هم در داخل دوزخت است کو میگیم بله لیکن عذاب خاص بشود به خاطر ترک نمازش به خاطر زیناکاریش به خاطر هاش عذاب خاص میشود عذاب داده شود راجع همین است که خلاصه راجع همین است که کافرها مخاطبی خطاب شده به امر شده به امرهای فروع شریعت هم هستند چون که امر به توحید شدگی هستند امر به اسلام شدگی هستند همچنین به چیزهای فروع های شریعت هم امر شدگی است خب لیکن کافر در حالت کفر از او عمل قبول نمیشه الله میگه در سوره توبه و ما منع و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا برسوله الله میگه امان کرده نشد از اینکه نفقه ها و صدقه ها و ها و خوبی های اونها قبول کرده نشود مگر به خاطر این بود یعنی چرا نفقه هاشون خوبی هاشون صدقه های کافر ها قبول نشود؟ به خاطر که اینها کافری به الله و رسول که شدن به خاطر همین کفر سبب قبول نشدن عمل های و خوبی ها و صدقه هاشون شد اگر چی کافر روز قیامت به ترک کردن عبادت از روزا و حج و زکات روز قیامت عذاب می شود که الله میگه که ما سلككم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بیوم الدين. به سؤال میشه که ما سلككم فی سقر چی چی شما را داخل جهنم کرد داخل دوزخ میگن قالوا لم نكن من المصلين از جمله نمازخوان ها نبودیم و ولم نكن نطعم المسكين مسکین ها را طعام نمیداد طعام ندادیم معلومه که اینها به خاطر اینها هم عذاب و کرده می شود بله خوب یکم شرط واجب شدن حج این مسلمان بودن هست که باید اولین واجب این اسلام را قبول کردن است دوم العقل شرط دوم برای واجب شدن حج عاقل بودن است فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه پس میگه حج واجب نمیشه بر شخص مجنون دیوانه و شخص دیوانه سر زده حج واجب نمیشه ولا يصح منه في حال جنونه و همچه حجم بکنه آنسان انسان دیوانه و مجنونه از حجش صحیح نمیشه حجش قبول نیست چرا لان العقل شرط للتکلیف زیرا عقل داشتن و عاقل بودن شرط است برای مکلف شدن مکلف عاقل و بالغ میگن به خاطر همین وقتی که مجنون و دیوانه که باشه پس این مکلف نیست به امرهای الهی امر کرده نشده است با امرهای الهی امر کرده نشده است والمجنون ليس من أهل التكليف از أهل التكليف ومرفوع عنه القلم و قلم گناه و معصیت نویساندن قلم تکلیفی از او برداشته شده است یعنی يعني نه گناه نویسانده بشه نه ثواب حتى يفيق حتى اینکه هوشیار شوه و عقلش به جاش برگرده حتی عقلش بر بگرده كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث صحیح امام ابو داود و ابن ماجه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن قلم معصیت و گناه و بندگی از سه نفر برداشته شده است از سه نفر برداشته شده است یکی از آدم خواب حتی اینکه بیدار شود انسان در خوابش هر چیزا هم که ببینه سخن های کفر و کفر هم که تلفظ کنه کافر نمیشه در خوابش اگر رفت و آیلش زن سر و طلاق هم بدیه زن طلاقش موقعی نمیشه و عن الصبی حتی یبلغه و حمت و قلم گناه و معصیت از کودک برداشته شده است حتی اینکه به بلاغت برسه لیکن کودک ها باید از سخن های گناه و معصیت من کرده می و واجبات و طاعت امر کرده می اگر تی اونها گناه و معصیت نویسنده نمیشه بس خانهای بد و غیبت و تهمت و دروغگوییشان لیکن واجب این است که به پدر و مادرش که اونها را از این گناه و معصیت از اینها حتما معن کنند و عن المجنون سیوم نفر و عن المجنون حتی یفیق و از انسان دیوانه حتی اینکه هوشیار شود حتی اینکه عقلش بر بگرده حتی اینکه عاقل شود خب خلاصه کلام شرط دیومی واجب شدن حج این چی است این عقل داشتن باید عقل و معلومه اگر تو انسان عقل نداشت واجب نیست شرط سوم البلوغ بلاغت رسیدن فلا یجب الحج على الصبی پس میگه حج بر کودک واجب نیست حج بر کودک واجب نیست خب بلوغ یعنی به بلاغت رسیدن نشانه های بلاغت رسیدن به نسبت بچه و دختر برای بچه ها عموما برای دختر و پسر بچه و دختر هر ده یک احتلامی هست یعنی احتلام شدن در خواب مثلا خواب دیدن همخوابگی را و بیرون شدن منی نطفه بیرون شدن منی و نطفه این نشانه به بلاغت رسیدن هست نشانه کلانشوی است خب و اگر رفتون نه پس موی های در زیر ناف و در زیر کی کس تیگی کش برآوردن روش های غفص و غلیز سیاه این نشانه به بلاغت رسیدن است و دخترها خاصتا نشانه مخصوصی دارند که اون هم عادت ماهانه شدن یعنی حیض شدن هم نشانه به بلاغت رسیدن خاص دخترها هست اگر رفت این سه علامت و نشانه به بلاغت رسیدن نشود ندیس علامت چهارم یا اینکه نشانه دیگر برای بلا بلاغت رسیدن بالغ شدن این چی هست این سن 15 سالگی هست با 15 که در آمد با بلاغت میرسه اگر افت یگام علامت های بلوغ را هم نبینه پس میگه حج بر کودک واجب نیست لانه ليس من اهل و مرفوعا عنه القلم حتى يبلغ للحديث الماضي الماضي رفع القلم عن ثلاثه زیرا میگه کودک از اهل تکلیف نیست و قلم گناه و معصیت از او برداشته شده است و برداشته شده است قلم معصیت و گناه از او حتی یبلغه حتی اینکه به بلاغت برسه حتی اینکه بالغ شوه به بلاغت برسه تا او وقت در حج در بالاش واجب نیست چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون حدیث پیشینه حدیث گذشته پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند با قلم گناه و معصیت و تکلیف مکلف شدن از سه نفر برداشته شده است انسان کده که حتی که به بلاغت برسه خب لیکن چی میگه لیکن لو حج فحجه صحیح لیکن اگر رفت کودک حج بکنه حجش صحیح است حتی اگر رفت کودک شیرخوره هم که باشه حج کنه حج صحیح هست که حج سالی میوره لیکن میگه اگر رفت کودک هم حج کنه حج یا عمره پس هر دو صحیح هست اجر میگیره ثواب میگیره و ینوی له فقط و ینوی له ولیه اذا لم يكن ممیزا فقط همین قدر که ولیش نیت میکنه ولیش یعنی همون که سردار کمو کسی که سرکلانش که سرپرستش که برده باشه خب پدرش یگان کسی دیگه پس نیت میکنه از جای این کودک حج را اگر رفت این کودک خودش ممیز نباشه ممیز یعنی کودک رو میگه که جدا کننده بین عبادت و عادت بین عبادت و عادت که جدا کرده نتونه پس ولیش میگه لبیک اللهم حج عن هذا الصبي عن محمد هذا الصبي مثلا میگه لبیک اللهم میگه اله حج یا عمره از این کودک اما بغلش هست مثلا کودک 3 ساله و 4 ساله هست که جدا نمیکنه بین عبادت طاعت حتی این چیکار میکنه حتی رمی جمرات و سنگ, سنگ پرتافتن در جمرات و تواف و, و اینها را انجام میتیه و کودک وقتی که میده باشه این را کی میکنه اگر رفت این کارا ولیش میکنه خیال میبیاد احکام حج ده کودک میده اگر رفت حج کرد برای خب میگه در کودک محظورات نیست محظورات یعنی کندن موه، پوشیدن یکم چیزه یا اینکه مثلا خوشبو زدن زیرا که قصد قصدن کار کردن کودک مثل خطا و فراموشی حساب است فقط کارهایی را که خودش بتونه کرده میتونه لیکن ولی از جاش مثلا در بغلش گرفته دید خانه الله طواف میکنه هم طواف خودش هم طواف از کودکش خب اگر افتاده که ممیز باشه چی ممیز یعنی جدا کننده مثلا 10 ساله باشه 10 ساله 9 ساله گپ میزنه مثلا یاد داده میشه که میگویی اللهم لبیک اللهم عمره بگو لبیک و احرام رو لباس سفید احرامه و همچنین در تواف و سعی بین صفا و مروه و, و همچنین مدیتی در مزدلفه استادن شب را در مزدلفه و در عرفات در مثلا استادن و سنگ سنگ ها را زدن در یاد داده میشه کودک مثلا سنگ پرتایی کنه خب ولی فقط چی میگد؟ کودک حج صحیح هست عجل ثواب میگیره ولیکن ولا یکفیه عن حجت الاسلام بلا خلاف بین اهل العلمی لیکن فقط همین قکی این حج کردگیش پیش از بلاغت رسیدگیش حجی که اسلام از حج رکن اسلام و وای الی که میگه از گردن ساقط نمیشه به اختلاف بین عالم ها یعنی اتفاق اجماع است که که پیش از بلاغت حج کرد حج اسلام حج اسلام یعنی همون حجی که رکن اسلام است همون حجی که واجبه مثل نماز روزه و حجی، همون از گردن ساقط نمیشه اگر رفت و بعد به بلاغت رسید و توانایی که داشت یک بار دیگر واجب است که حج اسلام حج مسلمان شدن و حج تکلیفی خود را ایسر نو از بكنا دليل الشيء دليل لما رواه ابن عباس أن امرأة أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله الي هذا حج قال نعم ولك أجر رواية ابن رواية صحيح حديث مسلم كي ابن عباس گفت رضي الله عنه روایت میکنه كي یک زن کودک میدی که شیرخانه بود و برداشت گفت یا رسول الله گفت آیا گفت اینم حج داره اینم حج از اینم هست حج ده هست حج صحیحه پیغمبر صلی الله علیه و آله نعم گفت اینم گفتن حج ده بالا اینم حج هست حج صحیح است ولکی اجرون لیکن برای, برای تو اجر ثواب است و خاطر که مثلا سبب چی در اجرای این عبادت بزرگ کمک میکنه این کودک را خب ولی قوله صلی الله علیه و سلم ایما صبی حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى حدیث دیگر همینه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن هر کودکی که حج کنه و بعد از اون به بلاغت برسه پس واجب است که یک حج دیگر کنه حج اسلام شده یعنی رکن انجام بده. و ایما عبد هر بنده ای که حج کنه بنده غلام هر غلام و کنیز برده اگر رفته حج بکنه بعد از اون آزاد کرده شد دست مولا و سردارش خلاص که شد فعلیه پس واجب است که یک بار دیگر حج اسلام را انجام بده این حدیث هم حدیثی وی حق و حدیث صحیح است خب این مسئله معلوم شد یکی از شرط واجب شدن حج این به بلاغت رسیدنه یکی پیش از بلاغت حج کند اگر رفت کودک حج صحیح هست هم خود ثواب میگیره در میزان و ترازوی حسناتش نویسنده میشه برای کودک کارهای نیکش ثواب نمازهای خواندگیش روزهای گرفتگی صدقه و خیر و خوبی های کردگیش همش در حسنات و خوبی های میزان در نامه اعمالش خوبی هاش نویسنده میشه فقط گناه معصیت نویسنده نمیشه این از فضل الله و رحمت اوست چهارم شرط واجب شدن حج الحریه آزاد بودن فلا يجب الحج على العبد پس حج بر غلام و کنیز صحیح نیست لانه مملوک لا یملک شیئا زیرا که این غلام و برده ملک چیزی نیست چیز صاحب نیست نه مال نه پول را لیکن لو حج صح حجوه ان كان باذن سيده اگه اگر رفت حج کنه حج صحیح میشوه اگر به شرطی که به اذن و اجازت سردار و مولایش باشه به اذن اجازت وقد اجمع اهل العلم على ان المملوك اذا حج في حال رقه ثم اعتق فعليه حجه الاسلام عالم هم اجماع دارد برده غلام مملوک کنیزه اگر رفت حج کرد در حالت کنیزی و غلامیش و بعد از او آزاد کرده شد پس واجب اینه که یک حج دیگر کنه چون که حدیث پیشینه را ذکر کرده اذا وجد الى ذلك سبیلا اگر رفت توانایی داشته باشه یعنی بعدی که توانش دیده سنگ مثل انسان های آزاد باید حج بکنه همون حج اسلام حجت الاسلام یعنی حجی که باید در اسلام یک بار کردنش در عمر یک بار فرض حجت الاسلام نمیمونه حجت الاسلام یعنی همون حجی که در عمر یک بار واجب است و از بعد بلاغت سر می شود ولا یجزی عنه ما حج فی حال رقه لقول صلی الله علیه وسلم فی الحديث الماضي ذکره در همون حدیث پیشینه گذشته ذکر شد که او حج از گردنش حج این اسلام را ساقط نمیکنه زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند و ایما عبد حج ثم عتق بعد از آن هر برده و غلامی که حج کرد و بعد از آزاد کرده شد فعلیه پس واجب است که یک حج دیگر بعد از آزاد کرده شدنش یک حج دیگر انجام بتید بله خب شرط پنجم پنج شرط داره شرط پنجم الاستطاعت توانایی داشتن اگر هر که توانایی داره حج در بلاش واجب است اگر رفت نه پس در بلاش حج واجب نیست خب معنیش شرط چند پنج پنج شرط یکی مسلمان بودن یکی عالی عاقل بودن به عقل بودن عقل داشتن یک سیم بلاغت رسیدن چهارم آزاد بودن برده نباشی و پنجم توانایی داشتن دليل توانای الله مجد ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبیلا وبراي الله در بالای مرد واجب است قصد کردن خانه کعبه کسی را که توانایی رفتن به سوی او را داره راه کرایی را داره راه پولی را داره پس بالاش واجب است فقیر مستطیع برسگی دو خیلی گاهی نمیتونستگی گاه مال نداره بدنش سازد گاه مال داره و بدن نداره خبكمجات فغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده أو بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كي يكون به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخافه الحاج معه على نفسه وماله فإنه لا يجب الحج حتى يستطيع خب میگه کسی که توانایی را گاه توانای مالی هست یعنی مالی نداشته باشه و اینکه همون راهکرا را نداره که اگه مالی را نداره که به حج شه و همچنین خوراکی خودش و کسی که در مکلفش هست مثلا عزیزان و فرزند چه تا رفته آمدن شه اگر رفت و نداشته باشه یا اینکه پول نداره که راه کرا به او را برسانه و بیاره خب اینا میگن داشتن توانایی مثلا فرض کردیم اگر رفت و حج رفتن اگر افت 2000 دلار باشه یک و یک ماه یا که 15 20 روزی که در حج میمونه رفت آمدش نفقه زن و فرزند از او قدر زیاد داشته باشه که مثلا فرض کردیم در این مدت 500 دلار استفاده میبرن احتیاج به 500 دلار دارن یعنی کسی که از دو دو نیم هزار دلار زیاد داشته باشه با شرط های دیگر پس حج زبلاش واجب می اگر رفت و راه کلا را نداره پول بلیت پول ویزا و اینا را یا اینکه داره و لیکن پولی نداره برای خانهش در نفقه زن و فرزندش مثل حج های پیشینه که گاهی شش ماه شش ماه راه میرفتن یا سه ماه میرفتن یا دو ماه میرفتن اگر نداشته باشه یعنی توانایی برای خودش و برای اهل بیت داشته باشه از او زیادتی پوری راه کرایی به حج رفتن و آمدن را داشته باشه پس در حالت واجب است خب اگر رفت نداشته باشه یا اینکه زدن صدق را سری ساش کلان کلانی یا اینکه بیمار و امکان نداره که مثلا سوار شوه اسب شطور را و تحمل کردن سختی های سفر را نداره یا اینکه راه در راه راه رفتن به حد امن نیست امان نیست مثل مثلا راهزن ها باشه یا وبا باشه وبا یعنی مثلا وباهای تاسیسی رایت کننده مثل کرونا ویروس در این زمان مثل طاعون های زمان قدیم طاعون های پیش و های زمان پیش میشد یا غیر این و غیر ذلك مما یا اینکه دیگر از این سبب هایی که حج کننده خودش یا به مالش ترس داره در این حالت میگه حج واجب نمی خب این احکام همین انسانی کی واجب حج به کی واجب است به کسی که توانایی داره توانایی دو یا یکی توانایی مالی بیان توانایی بدنی فقط مالی همین است که یعنی کرا را نداره در حالا اصلا حج واجب نیست در بالاش حتی این اینکه پولدار شد یکی پول یکی بدن نداره خب یعنی بیمار است یا کلان ساله خب در این حالت دو, دو, این دو حالت داره یعنی مثلا شخص بیمار یا آدمی نمیتونستگی بدنی دو حالت داره او کسی که توانای بدنی نداره لیکن امید است که یک روز ساز شود. در این حالت انتظار میشه ساز شدنش را یعنی آدمی کسال هست بیمار انتظار شود تا یک ساز بعد در بلاش حج واجب شود کل داره لیکن بدن نداره بیماره یا اینکه مثلا توان نداشتن یکم حالت شمی امید ساز شوی و امید همین عذر و ناتوانی از بین رفتنی امکان داره در حالت انتظار میشه حج در بلاش واجب نمیشه حتی اینکه این عذر برطرف شود خود خب، دیم حالت کسی هست که امکان نداره که استاد شوه پول داره لیکن بیماری های همیشگی هست مزمینش میگن دائمی همیشگی یا اینکه مثل انسان پیره که پمپیر و مسافده که یا دیگه ساز نمیشون یاش نمیشون دوباره حالشون یه بار روز ساروز بد میشوند در اینها چی واجب است یعنی به وقت بیماری که ساز شدنی نیست یا کلانسال و موسفید و کمپیره که دیگه ساز نمیشون پول دارن لکن در اینها واجب است که یک کس را نائب کنن جاینشین کنن، یک کس را حج بدلش بگه یک کس را رای کنن که از تنش حج کنه پول او را میتین یعنی مثلا اگر رفت و خودش مسافر کمپیر پول داره لیکن سفر کرده نمیتونه به خاطر سالی سختی های سفر را به طرف حج خانه خدا تو تحمل کرده نمیتونه در حالت واجب این است که چی واجب این است که یک کس را پول بده تا اینکه ای رفته از نام ای حج کنه یا عمره کنه خیلی میشنوه واجب هم همینه و همین قول قول صحیح هست خب مسئله همینه که اگر پس پنج 5000 دلار باشه یک نفر 5000 دلار میتیه تا اینکه او رفته از نام احرام ببنده میگه لبیک اللهم عمره عن مثلا محمد یا که احمد همین مستفید کمپیر نامش میگیره یا یادم بیمار ناتوانی که جاگهی هست اصلا ساز شدنی نیست در این حالت این کسی را نائب میکنه جاینشین خود میکنه تا اینکه همه همو اعمال حج از نام این میکنه لبیک اللهم عمره عن محمد عن عبدالله گفته حج طواف خانه کعبه را از نام ای و سعی بین صفا و مروه و همچنین حتی هدی باشه حدی را حدی یعنی ذبح کردن و همچنین مبیت استادن شب گذراندن در مزدلفه و وقوف در عرفات استادن و خلاصه هم حتی تراشدن سر و سپس تراشدن سر یا پس کردن سر همه کاری که را نائبش جهنشینش انجام میتیه و اجر ثواب و حج اسلام رکن اسلام ای گردن این آدمی پول دادگی و اجر ثواب در بالای هر دشت واقع میشه هم آدمی پول دادگی ثواب بخواهی، هم از گردن ساقه میشه هم ثواب اجر حج میگیره کامل و پره و هم آدمی که نائبی کرد و جای نشینی کرد او هم ثواب و اجر میگیره و به شرطی که لیکن یک بار شرط همین نوعی همینه که باید پیشگی خودش بار عمره کرده باشه واجب همینه که باید یک بار حج کرده باشه بعد جایزه که ایتن تنیا کس دیگه با پول او حج کنه خب زیرا الله میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله مکلف نمیکنه نفس را شخص را مگر به قدر تواناییش الله مکلف و مجبور نمیکنه نفس را مگر به قدر تواناییش خۆمەگەت والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله توانایی مەگەت از همون توانایی هست وسعی هست که الله ذکر کرده است بنابراین الله مەگەت فاتقوا الله ما استطعتم از الله به تن به تو به قدری به توانایی خود بترس یعنی چند قدر امکان داری همون قدر ترس و همین قدر واجبات شریعت هم به توانایی هست توانایی نداشته باشی امکان نداشته باشی این حالت واجب نیست و از گردن تا قیمت من الاستطاعه في حج المرأة و یکی از توانایی که واجب است که باید دیده شود و نگاه کرده شود در حق زن همین است که وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج بودن محرم بعد ششم بگیم اگر شرط این شرط خاص زنها هست که باید یک محرم داشته باشن برای حج کردن یا عمره کردن بودن محرمی که همراه او باشد در سفرش محرم زن همو کسایی که دائم براش حرام است نکاح کردنش مثل مثلا خواه به سبب قرابت و خشتباری باشه مثل پدرش و برادرهاش و دادر و اکه و و امکی و همه اینا یا به خاطر شیرخارگی باشه برادر رضاعیش برادر رضاعیش شیرخاره میدن خب یا اینکه به طریق نکاح کردن باشه مثل مثلا شوهرش یا اینکه خیش شدن باشه مثل دامادش همه اینا میشه داماد میتونه که با خوشتامنش حج بره خب خلاصا حج ب... حج کردن زن بین محرم جایز نیست جایز نیست شرعا جایز نیست خلاصا گفته محرمش کی میشوه پدرش باباش الی اماکی امکی و و تقای بچه های امکی نینک بچه های امکی محرم نیست اصلا خب با تقایی و و همچنین دادر و اکا و جیان ها بچه اکا بچه دادر بچه دادر بچه اپا بچه خاله بچه خواهر بچه خالا نی بچه خواهر بچه اپا خلاصه همینا شوهرهای دخترش شوهرهای دخترش هم میشوه نبیرش خلاصه همه اینها محرم زن شده میتونه فقط هم شرط همینه ده محرم که باید عاقل و بالغ باشه یعنی باید ای عاقل بالغ باشه مثلا 13 ساله 15 ساله باشه میشه محرمش 7 ساله کودک نه 7 ساله محرم شده نمیتونه باید عاقل و بالغ باشه محرم شد خب میگه یکی از شرط هایی که در اگر افتو نباشه چی مثلا زن محرم نداره پول داره محرم نداره حج در بلاش وجود نیست اصلا جایزه که کسی نائب کنه نه نائب هم نمیکنه بلکه انتظار میشه تا اینکه محرم پیدا کنه خب از یا محرم نداشته باشه خب قد شوهر هست یا اینکه مثلا قطع خسور شه حتی خسور محرم بله میتونه خسرش قطع براوه خسرش قطع. یعنی پدری شوهرش قطع. خب یا قطی باید حتما برای زن برای حجش تا اینکه حد ثواب و اجر بگیره باید محرم داشته باشه چرا میگوید لانه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم زیرا برای زن جایز نیست که سفر کنه برای کی برای حج باشه حج عبادتی یا برای غیر حج بدون محرم به محرم سفر کردن حج جایز نیست فقط یه حالت استثناء هست تمام خب لقال که اونم هجرت کردن از دار کفر به دار اسلام به محرم به در این حالت ضرورت با که نداره لیکن دیگر نه یگام راه دیگر نیست مگر دیگر حالت خیلی ضرور باشه اگر رفت این وای خیلی مسئله خاصه خب به هر حال برای زن جایز ده سفر کردن به حج بدون محرم دلیلش چیست همون حدیثی که امام مسلم روایت میکنه حدیث صحیح است الله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها فيوم صلی الله علیه و گفتن حلال نیست برای زنی که ایمان به الله روز آخرت داره این که سفر بکنه سفر رو که زیاده از إذا روز باشه میگن سفر قصری یعنی راه دراز باشه ده ای 80 کیلومتر زیادتر در زمان ما الا مگر اینکه هر زنی که ایمان به الله روز آخرت داره و خیلی شرط سخته زنی که ایمانی به الله و روز آخرت داره ایمان الله را قبول داره و فرمان الله را اجرا میکنه ایمان به روز آخرت و ملاقات ثواب و اجر الله را داره پس بدون محرم سفر نکنه مگر اینکه باید همراهش پدرش باشه یا پسرش باشه یا شوهرش باشه یا برادرش باشه یا محرم از محرم هایش که ذکر کردیم خب و همچنین دویم دلیل این دلیل قریب خاصه دلیل خاص ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا خب و همچنین سخن پیامبر صلی الله عليه وسلم سلم متفق عليه از بخاري مسلم روايات میکنه كي پیامبر صلى الله عليه وسلم براي برای كي گفت إن امرأتي گفت زني من گفت اویله من گفت حج برآمد گفت سفر به حج بستو ولكن گفت إني كتبت كتبت يعني نوشته شده نام من در مرا به جنگ در جهاد دعوت کردند نام در جهاد برآمد که واجب فرض عین شد بنابر این انسان اگر رفت و حج جهاد در دو حالت واجب می شود یکی دشمن در بالای مسلمان ها هجوم بکنه پس حال واجب فرض عینی می شود یا اینکه نام آدم پادشاه یا امیر نام آدم بگیره بگه مثلا فلانی تو جهاد بیا در حال فرض عین می شود مگر عذری باشد و گفت نام من گفت در حج نویسوندن گفت نام من در حج نویسوندن گفت یعنی بالون در حج واجب شده پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن گفتن انطلق فحور و بعد گفتن برو گفتن قطعی آیلت همسرت حج بکن حج بکن خب حدیث بخوری مسلمه در اینجا مسئله هست مسئله اول همین که این مرد حج در بالاش فرض شد جهاد گفتنیم جهاد در بالاش فرض شد که نامش نیزانده شد مجاهد باید میرفت جهاد میرفت خب لیکن وقتی که آیلش به طرف حج که رفت در این حالت پیغمبر صلی الله علیه و ای جهاد معنیش کرد تا اینکه محرم زنش شود محرمی برای زن شود خب اکنون قول راجح همینه و بعضی علم ها میگن اگر رفتو زن اگر رفتو در امن امان باشه راه امان باشه با که نداره به محرم لیکن قولشون صحیح نیست قولشون قول ضعیف است قول صحیح همین است که زن حج کردن زن به محرم صحیح نیست اگر چیزانی زیبا باشد یا نه اگر چیزانی کلام باشه یا معیده. خلو میگه کمپیر باشه جایزه به محرم سفر کردن اگر چه قتی زنکا باشه یا قتی زنکا نباشه ها بعضی میگه اگر بین زنکا باشه به محرم جایز سفر کردنش اگر چه در امن باشه در امان هم باشه یا امان هم نباشه جایز نیست زیرا که در همین حدیث متفق علیه همین کسی که حج رفته است بود بکر صدیق امیری حاجی ها امیر حج روی ها حضرت ابوبکر صدیق بود همراه این زن زن های صحابه بود مگر از این و رفیق های امینتر هست که امیری سفر ابوبکر صدیق باشه و همراه بودگی ها صحابی های پیغمبر و زن ها زن های صحابی های پیغمبر مثلا بله، به خاطر همین اون عالم هایی که اجتهاد کردن که میگن سفر زن به شرطی که همراه زنکا باشه و رفیق های راه امن باشه و رفیق های امین داشته باشه پس با که نداره مخالف نص سریحی مخالف نص صحیح هست بنا بله، به خاطر همین حج زن جائز إذنه خوب میگه فإذا حج اكبر مساله بعدی می فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة خوب اگر بدون محرم حج بکنه پس حج صحیح هیو لیکن گناهگار است لیکن گناهگار است به خاطر مخالفت کردن امر پیامبر صلی الله علیه و سلم و گناهگار میشوه و واجب این است که باید امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اجرا کنه و حج نکنه خو خب یک از بگه گناهگار و حج صحیح همیشه و کله گپ در نیست که گناهگار شوی حجت قبول شوی پیغمبر صلی الله علیه و من حج لله فلم يرفث ولم يفسق کسی حج کنه بخاطر الله به فسق و معصیت نکنه زنی که برای به محرم حج یا عمره میکنه پس این حالت در فسق کرده است مخالفت کرده است یعنی به خاطر همین این حج برای الله شده نمیتونه مگر اینکه جاهل باشه تعویل داشته باشه خیلی معذوره به جهلش و به تعویلش لكن عموما وقت حكم الله ورسول رسید انسان دا جایز نیست حج مقبول و مبرور همون حج است که در طاعت عبادت است که پنج شرط داره شرط یکم یکم اخلاص برای الله باید باشه خالصانه من حج لله حج عمره قبول شدن سبب داخل شدن جنت و بخشیدن گناه ها یک شرط پنج شرط داره یکیش یکی برای اخلاص خالصانه برای الله انجام بده نه به خاطر اینکه نام و نسب و حاجی گویان اینوای دیم اتباع و پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلام باید داشته باشه اتباع پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلام نه اینکه سنت را مخالفت کنه و با بدعت ها اینها انجام بده و چهارم باید انسان حج میکردگی باید در حج خود به نفقه حلال برود شرط بعدی ده و با نفقه حلال برود نفقه حلال قتی که مثلا به مال حرام نروه و شرط بعدی اینکه اعمال حج رو خوب انجام بده در حج نه سخنهای فحش بگویه و نه عملهای گناه و بدی کنه من حج الله فلم يرفث ولم يفسق همین شرطش خلاصه در حج نه گناههای گناههای کبیره کنه نه صغیره نه عقارات کنه دشنام نتیه و خلاصه احرام احترام کنه چیزهایی که در احرام ممنوع است ممکن نیست او را انجام نتیه خب این بود شرطهای حج یا اینکه حج مبرور حجی که در او خیلی اجر ثواب بسیار است خب اكون مسئله میگوید اخیر مسئله الخامسه مسئله پنجم حکم العمره و ادله ذلك حکم عمره ما دو چی داریم یکی حج است همون حجی که رکن اسلام است یکی دیگر عمره است عمره بعضی توجیه میگن حج عمره حج عمره گفتنی نیست یا حج یا عمره هست یا در غیر وقتی حج میره و نوش عمره میگن برادر در عربی معتمرش میگه عمره کننده حج عمره میکنه گفتنی گپ نیست خب لیکن اون حادثة ربرة اختلاف فصل حكم العمرة وأدلة ذلك حكم عمرة والدليل هون مقاد مؤلف مجاد تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر واجب عمره کردن برای کسی که تواناییش داره يك بار در عمرش بعد يك بار در عمرش حج بکنه حج عمره بکنه خب عمره در لغت به معنای زیارت هست چون که حج در لغت معنی قصد بود اما عمره در لغت معنی زیارت است خب در شریعت عمره چی رو میگن عبادت کردن الله به زیارت کردن بیت الله الحرام به همون وجه مخصوصی که حالا میآیم خب میگه واجب است عمره کردن به شخصی که تواناییش داره یک بار در عمر واجبه در حکم عمره اختلاف است قول اول واجب واجبه قول اول این مذهب امام شافعی و مذهب امام احمد ابن حنبل و قول ابن باز عثمین و بعضی علم های دیگر و همچنین بخاری رحمت الله علیه بخاری در کتاب صحیح بخاری باب داره باب وجوب العمرة وفضلها وفضلها باب واجب بدن عمره وفضل اجرش خب کسانی که میگه واجب است دلیلشان لقول تعالى و الحج والعمره لله الله میگه وأتموا اتم و حج را پر حج عمره را بخطر الله الله أول شون همين دليل دوم مؤلف میگه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما سالته هل على النساء جهاد پیغمبر صحزة عائشة رضي الله عنها پرسید پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آیا برای زنها جهاد هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن نعم علیهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره گفتن بله گفتن زنها ده گفتن حج جهاد هستو و لیکن جنگ جنگ و شب و شب نیست تیراندازی و تیرپرانی الحج والعمره گفتن حج و عمره هست علیهن دلالت میکنه که واجبیه یعنی زنها ده واجب هست که حج و عمره برای قما خب یوم استدلالشون میاد قوی ترین استدلالشون میره علیهن یعنی بر اونها وهمشني ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن وقت پرسیده شد ولا, ولا الضعن كي أبي رزین پرسید که پدری ما حج کرده ميتونا إنواي حج عمره کرده ميتونا پيغمبر صلى الله عليه وسلم قفتان حج ان عبيك واعتمر قفتان از حق پدرت بحق حق پدرت یا به پدرت حج كنو وعمرك عمره کن واعتمر امر هست دلالت میکنه به بودن وهم في در حديث جبريل هم حديث جبريل حديث مشهور ده در روایت دار و ابن خزیمه لفظ در هست که زیادت همینه که وقتی پرسید عن الاسلام اخبرنی عن الاسلام در روایت مشهور همینه که و انت حجه انت شهد لا اله الا الله و تقیم صلاه و تزوی انت حجه در روایت ابن خزیمه و قطني قطنی زیادتی هست که و انت و انت حجه و انت اعتمره در همون اخبرنی عن الاسلام در روایت سند صحیح هست رواية ابن خزيمة نيهاس كيف سلام وأن تحج وأن تعتمر هم إنك حج كنيو وعمرة كني وأن تحج وأن تعتمر يعني حج عمرة لم در أخبرنا عن الإسلام ذكر كذا خب اقبض قول أول والدليل شنو همي قول الديوم قول إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وإمام مالك رحمه الله و شيخ شیخ اسلام ابن تیمیه رحمهم الله هست دليل دلیلشان هيك حديثي هاس البته حديث ضعیف هاس كي سئل النبي صلى الله عليه وسلم اواج عن العمره پیغمبر صلى الله عليه وسلم از عمره سوال کردش كي اهي واجبتون او واجب است پیغمبر صلى الله عليه وسلم گویا گفتن كي لا گفتن نه گفتن وان تعتمروه افضل اگر رفت عمره کنه بهتره عمره سوال شد پیغمبر صلی الله علیه وسلم که حدیث در حقیقت ضعیفه حدیث در حقیقت ضعیف است خب در حقیقت قول کسانی که میگن عمره واجب هست از جهت دلیل به قوته از جهت دلیل قوی هست به شک از جهت دلیل قوی هست خب این بود احکام این حکم عمر دو اجرش هم بسیار که فضل و اجر حج ذکر کردیم این هم همین است که پیامبر یک حدیثی مشهور است حدیث صحیح حدیث ابو داود و نسائی ترمیزی و نسائی روایت میکنه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن تابعو بین الحج والعمره بین حج و عمره بسیار پای در پای حج کنی عمره کنی فإنها ينفيان الفقر والذنوب زيرو كي حج عمره را بسیار کردن ورفت رفت يكون فقيري فقیری و کمبغلی را از دور مكنا نس مكنا ديوم گناه را بنابراین هر قدر عمره براي حج بیا برای بیای پلوت کم بل بلکه زیاد بشه ان شاء الله حديث صحيح هست حدیث صحيح هست كي تابع بين الحج والعمره را حج عمره رفت آمد كني زيرات كني خانه الله را زيرو كي إن حج عمره فقر و کمبغلی و به پولگی را و همچنین گناه ها را نیست میکنه نابود میسازه خب ارکان حج عمره میگه سه تا است عمره سه رکن داره الاحرام یکم نیتی داخل در عبادت و طواف کردن خانه کعبه و سعی کردن بین صفا و مروه اینا مختصر ذکر سال ان شاء تفصیل میگه خب مسئله اخیر میگه المساله سادیسه مواقیت الحج اکنون مواقیت الحج و العمره میقات های حج و عمره خب یعنی جاهایی که باید کدام وقت حج بکنی از کجا حج شروع میکنی همین مسئله هست مواقع جمع موقت یعنی میقات موقع وقت جا جای وقت چون که الله میگه ان الصلاه کانت على المؤمنه کتابا موقوتا الله فرض کرده است نماز را بر بالای مؤمن ها در یک وقت معینه مواقع الحج و العمره جاها و زمان های معینه که ایشان باید حج و عمره در همون وقت بکنه از هموج جا شروع بکنه و الا صحیح نمیشوه خب مؤلف میگه المیقات لغتا هو الحد میقات لغت حد میگن حد یعنی حد و حدود مرز برینده حد و جو و شرعتی و زمانها شریعت شرعا میقات جای عبادت یکم جا مکان دویم زمانش حج مثلا نمیشه یا انسان او رافیزی های بعد به حجشان طرف کربلا هست مزار حسین حج بکنن قبوری ها حتشان قبر جیلانی و قبر نقشبندی هست لیکن مسلمان ها موضوع عبادت جای تواف و عبادت جای مخصوص دارن که اون هم و طواف بالبیت العتیق به امر الهی جای مخصوص را عبادت بکنن و حج و عمره خود را در جای مخصوص انجام میتین به خلاف رافیزی هایی که حج و عبادت های خود را در کربلا در پیش قبر حسین و دعوای خودشان در اوج انجام میتین و خلاف قبوری هایی که عبادت های خود را حتی بعضیش احرام میبنده در پیش قبر بدوی و اینها خب مزار بدوی ده و شرعا هو موضع العبادت و زمانها جای عبادت و زمان عبادت یعنی باید جای عبادت اهمیتی که کجا در عبادت انجام میتی دیم زمان چه کدام وقت حج حج هم شو حج کردن میشه اگر فتنقسم المواقیت الى زمانیه و مکانیه بعد فقها میگن که میقات دو خلال یکی میقات های زمانی هست یعنی راه زمانی مخصوص دو باید حج تا انجام بدی <clears throat> یکی یکی زمان میقات های مکانی هست مواقع دو نوعه یکی زمانی هست یکی مکانی اما المواقیت زمانیه للحج والعمره اکا جاهایی که میقات معین شده هایی که باید در زمانش انجام بدی برای حج و عمره همین است فالعمره یجوز اداؤها فی جمیع ایا اوقات السنه عمره را جایز است ادا کردنش در تمام وقت های سال یعنی 12 ماه عمره را کی که انجام بدی جایز است فقط امام ابو امام ابو حنیفه رحمه الله میگه غیر روزهای تشریق روز یکم قد سه روز بعدی نیت علی کل حال 12 ماه 12 ماه عمره را انجام بدی به می شود فقط همین قدر که عمره کردن در ماه رمضان فضل و اجر خاص خود را داره که پیامبر صلی الله عمره کردن در ماه رمضان برابر یک حج است حدیث صحیح است عمره کردن در ماه رمضان برابر یک حج هست ثوابش یعنی روایت دیگر ده گفتن تقضی حجت معی عمره کردن در ماه رمضان به مثل حج کردن همراه من اینم این هم حدیث صحیح هست یعنی معلوم میشه که عمره کردن در ماه رمضان به مثل حج کردن ثواب داره یا اینکه و مثل حج کردن همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلام اجر ثواب داره علی کل حال عمره کردن همه وقت جایز است 12 ماه کی که خواهی کی که خواهی ماه ینوار است تابستان زمستان بهار خلاص در وقت ده کدام وقتی خواهی جایز است خب و اما الحج اما الحج فله اشهر معلومات لا يصح شيء من عمل الحج الا فيها اما حج کردن پس این میگه های معلومه داره که صحیح نیست که های حج انجام بدی مگر در همین ماه عمل های حج از احرام و مثلا یا که بعضی کارهای پیشکیشه جایز نیست مگر باید در همین ماه باشه قول تجو اشهر معلومات الله میگه حج ماهای معینی داره مناسک حج در وقتهای مخصوصی انجام داده می نه در 12 ماه کی که خواهی خب این شهرها ماهای حج که عملهای حج در انجام دادن جایز هست و شوال و ذوالقعده و ذوالحجه ماه شوال و ماه ذوالقعده مثلا مثل احرام بخواه ببنده با که ندارد ماه شوال احرام حج ببنده و ماه ذوالقعده و ماه ذوالحجه اما اکثر عملهاش کی انجام میشه در روزی مثلا روزی نهم روزی وقوف در عرفات هست یک پیش از احرام بسته میشه یا بعضی عملها را کس انجام نداد میتونه ب... مثلا بعدی در ماه بعد عید 5 6 بعد بعضی عملها را قضایی بری انجام بده لیکن در ماه شوال مثلا مثلا گفتنی در ماه محرم نمیشه در ماه ربیع الاول نمیشه مثلا در ماه شوال پیشکی چی جایز است مثل مثلا احرام بستن مثلا یا بعضی عملها را انجام دادن لیکن مثلا وقوف در عرفات روز نهم ذوالقعده هست و رمی در رمی جمرات روزهای مبیتی شب را در مزدلفه گذرانیدن روزهای مخصوص داره علا کل حال حج به خود مخصوص وقتها داره خاصتا در چه ایا روزهای ایدی قربان ده است عموما ده اما این میگد وقتهای زمانی بود و اما المواقیت المکانیت للحج والعمره اما وقتهای معین شده ای که در باید جای انجام داده شود برای حج و عمره کردن فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر ان يتجاوزها الا باحرام جاهای حدهایی هست مرزهایی هست که جایز نیست برای حاجی حج کننده یا برای معتمر عمره کننده ای که همه جاها را بگذره مگر باید احرام داشته باشه احرام داشته باشه یعنی نیتی عمره را و نیت حج را باید حتما انجام داده باشه وقد بینها رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال خب لیک پیغمبر صلی الله علیه و همه جاها را معین کرده است که از کجایی که میایی جای معین شده است که باید اجاره به احرام نگذری واجب است که واجب وقت احداد نیت داشته واجب است که احرام ببندی در اینجا باید احرام داشته باشه احرام یعنی احرام لباس سفید پوشیدن نیست احرام یعنی مثل تکبیر تحریم است کو یعنی نیتی داخل شدن در نسک باید داشته باشه و پیغمبر صلی الله علیه و آله اینها را بیان کرده است و یک نفر اگر رفت و اینجاها را باز خیمه مؤلف میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث متفق علیه بیان کردند که وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل المدینه ذل حلیفه پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای اهل مدینه که سگه طرف مدینه هستند ذل حلیفه ذل حلیفه گفتنی جاره ذل حلیفه حاضر نامش ابیار علیش میگن معروفه حساسه میگن ابیار علی ابیار علی او علی رضی الله عنه نیست بلکه علی ابن دینار هست یک از پادشاهایی که در روز چاه کنده بود یا چخری چاه برای آب مردم آب دادن و آب نشاندن خب علی کل حال ابیاری علی شیعه ها که یک خرافاتی هست که میگن ابیاری علی گفتن اجرا ابیاری علی گویا حضرت علی جا با جین ها جنگیده باشه و این این گپ به اساسه خب علی کل حال حلقات اهل مدینه هست برای اهل مدینه جایز نیست که همینجا را بگذارن مگر اینکه باید احرام با احرام کرده باشن احلال نیتی در حج عمره را باید حتما کرده باشن خب اهل شام چی ولی اهل شام الجحفه و برای اهل شام اهل شام از طرف همه شام می اومدگی ها همچنین مصر و مغرب هم در همین داخل است جحفه گفتنی جا جحفه گفتن آه زل حلیفه این دور دورترین میقات است که 420 کیلومتر 420 کیلومتر از مکه دوره پیش از این باید احرام بستگی باشه نیت کردگی باشه زل حلیفه از مکه یعنی کعبه 420 کیلومتر دور است خب اهل شام ده جحفه گفتنی جا هست که 186 کیلومتر دوره ای با دورترین میقات میقات اهل مدینه هست اما اهل شام جحفه گفتنی جا جحفه برای اهل شام هست که 186 کیلومتر دور است از از کعبه پیش از او باید چی نیت احرام و باید انجام یا محظورات یعنی مثلا مثل تراشدن مو چیدن ناخون و اینها باید انجام دادنش از همینجا ولی اهل نجد قرن المنازل برای اهل نجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم معین کرد که در قرن المنازل گفتنی که یازی نامش معروف به سیل الکبیرش میگن از سیل الکبیر که 75 کیلومتر از کعبه دور است ولی اهل یمنی یلملم یلملم گفتنی جا هست که یازی معروف به سعدیش میگن که 120 کیلومتر از مکه دور هست باید پیش از اهل یمن از طرف یمن میومرگی ها باید حتما پیش از این به نیت حج و عمره داشته پس پس واجب اینه که احرام در همه جا ببندند و الا در حدیث دیگر اجازه نگفته است و پدر در روایت بخاری و مسلم همچنین آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلام و محل اهل العراق ذات عرق تحل... مثلا احرامگاه اهل عراق ذات عرق گفتنی که 100 کیلومتر از از این نام شده داریباش میگن و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلام این جاها برای اهل عراق جا که و درازه همین را معین کرده شده است که معین کرد که انا خلاصه کلام حاجی یا که عمره کننده باید همین جاها را به احرام نگذره واجب این است که پیشکی باید احرام در همینجا باید نیتی حج عمره کنه برای آنکه پیغمبر در دوامش گفتن هن لهن من اتى علیهن من غیر اهلهن لمن اراد الحج والعمره هن یعنی همین جاها همین مکانها همین مکانها و مکانهای های زلحلیفه و جحفه و قرن المنازل لهن یعنی برای همین گروه های میامگی و کسانی که از غیر اهل ایجا میآید به همیجا برای کسی که حج عمره را میخواه واجبه برای قدر واجب است که همیجا را باید چی یا مد اهل مدینه باشی یا اینکه کسی که به مدینه اومدی با میخوای که حج یا عمره کنی باید همین جای اهل مدینه که میقات اهل مدینهش میگن همیشه را باید نگذری به احرام و پیغمبر دوام حدیث چی میگه میگه و من کان دون ذلك فمن حيث انشاء حتى اهل مکه من مکه اما کسی که کمتر از این باشه قریبتر از این ده کمترش مثلا اگر تو کمتر از او باشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر کسی کمتر از این زندگی کنه پس فمن حیث و انشا از همون جایی که احرام ببنده از کجایی که باشه قریبتر همسایه مکه حتی گفتن اهل مکه از خود مکه احرام میبنده اینو شرطی است که بروند مگر در برای عمره کنی اهل مکه اگر رفت و بخوان حج بکنن از همون خانش احرام شو میبنده میآید که طواف سر بکنه لیکن برای عمره شرط است که قریبترین حل باید برو به با ایسر نو بیاید چون که مؤلف میگه فمن تعد هذه المواقيت بدون احرام وجب عليه الرجوع اليها ان امكن هر کی بگذره میگه این میقات های معین شده را به احرام به نیت حج یا عمره واجب است که باز بگرده به با اجاها اگر رفت امکان داشته باشه بالاخره واجبه که مثلا با اجاره به احرام بگذری اگر رفت و گذشت واجب بر بگرده بعضی سمالات در مثلا در بالای سمالات نیت نمیکنه احرام نمیبندن خطا میکنن اجاره باید نگذارن مگر به احرام وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية خو اگر الناس تونا برگشته مثلا طول بیتش خانه بودش نمیتونه برگشته پس در این حالت واجب است که یک فدیه فدیه بتیه فدیه چی بدست وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكن الحرم وإن يك گوسفند یا بوز ذبح میکنه او را در مکه و او را تقسیم میکنه بر فقیرها و مسکینهای حرم حرم مکی اینها دمیتیه یعنی خونبه ها خون تلاش بر این یک چیز ذبح باید یک بز یا گوسفند بکشه یا اینکه اگر رفت امکان داشته باشه بر بگرده خب برمیگرده احرام همونجا نیت بکنه میبنده و بعض بعد دیگه فدیه نداره خب علا کل حال حجش اگر رفت از اینجا نکرد حتما واجبه که تو اینکه حج صحیح شوه یا که واجب است کی چی حتما یک چهار را از بز یا گوسفند ذبح کنه مؤلف میگه اما من کند منازلهم دون المواقیت اما کسی که خانه هاشون از این میقات های ذکر کمتر باشه فانهم يحرمون من اماكنه پس اینها از کجا احرام بنده اهل مکه از کجا احرام بنده برای حج کردن میگوی از همون خانه خودش اون خانه 1 کیلومتر دو باشه کیلومتر هم خانهش اعمال حج رو انجام میده از طواف و سعی این وای خب لیکن واجب است برای عمره کردن این مثلا مهمه اهل مکه برای عمره کردن حتما باید قریب ترین میقات بروند برای باید بین حل و حرم باید جمع کنه برای احرام جایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه را برادرشون گفتن ابوبکر عبدالرحمن کی عبدالرحمن ابوبکر عبدالرحمن بن ابی بکر عبدالرحمن گفتن برده گفتن از تنعیمش بگن قریب ترین میقات از اونجا گفتن چی احرام ببنده برای عمره معلومه شه که برای اهل مکه حج کردنی باشه اون دوری خانش احرامش میبنده حج میآید لیکن اگر عمره کردنی باشه واجب اینه که قریب ترین میقات بره کدام میقات را اختیار کنه میره و همونجا یعنی باید از حرم ببره و از میقات یا اینکه از حرم خلاصه باید حرم ببرده حرم مکی یعنی جایی که چه مثلا قریب ترین حرم مکی را برآمدن همین تنعیمش بگه که از معروف به حدیث عایشه را مسجد عایشه صدیقه معروف است خب پیغمبر زیرا در پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن و من کان دون ذلك فمن حيث انشا از کجایی که شروع کنه خب معلوم میشه که حج عمره کردن کسی نیت داره پس باید پیش از اینکه بگذره ای جاهای مخصوص معین شده را خب از هر وطن که میایی همین جاها معین شده از پنج طرف یا چهار طرفش معین ایده مثلا مردم از روسیه می روسیه می اومدگی از تاجیکستان می اومدگی از ایران می اومدگی همه اینا میقاتاش معلوم شده شدگی هست اما طرف جهتی می اومدگی ده برای پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتن هن لهن ولمن اتى عليهن اگر از طرف مدینه کی پس میقات اجاره اختیار میکنی از طرف مکه در آمدی از طرف نجد در آمدی از طرف یمن در آمدی همین جاهای معلوم شده را اختیار میکنیم خب مسئله اگر رفت آدم حج و عمره نخواه آیا واجب است که احرام ببنده برای کعبه نه حج عمره نیت نداره زیارت مکه غیر زیارت خب احرام از کجا میبندی اهل مکه در مکه باشه از اون اهل مکه در چه احرام میبندی با که ندارم خب خلاصه کلام کدام وقت واجب است وقتی نیت حج عمره داری پس اجاره نگذر مگر اینکه چی مگر اینکه باید حتما نیت احرام و دخول در نسک را داشته باشه خب خب اما اگر افتو کسی که در سمایلات باشه چیکار میکنه پس جایز نیست که انسان این جای مخصوص معین شده را بگذره برای حج عمره نیت داشته باشه پس پیش از این باید حتما چی اول احرام ببنده یا اینکه مثلا نیت احرام خب مثلا احرام بستن این معنیش این نیست که مثلا لباس سفید تا پوشیدن بلکه احرام یعنی نیتی داخل شدن لبیک انا من نیت لبیک زبان بلند ختم میگی لبیک اللهم عمره یا که لبیک اللهم حج و عمره خلاص باید همین گپ پیش از اینکه باید بگویی پس جایز است احرام بستن پیش از این جایز مکروه است یا خلاف سنته برای اون اثر معروف است که یک نفر گفت من میخوام از بر از اهل مدینه بوده خب میخوام گفت اهل مدینه باید اصل از ذوالحلیفه گفتنی یعنی جا احرام ببنده ده یه نفر گفت من میخوام از پیش قبر پیغمبر احرام ببندم امام مالک گفت که نه این کارا نکو گفت میترسم که هلاک شوی گفت چی گفت فقط گفت چند متر استار احرام بستن به جایی که ذوالحلیفه بره از همینجا میبنده گفت ترسیم که مخالفت سنت پیغمبر مخالفت کنی و و گناهگار شوی به خاطر مخالفت این چند متر ده گپ نیست چند کیلومتر گپ نیست و گپ ده مخالفت ای علی کل حال پیش از او احرام بستن و نیت کردن اینوای مخالف سنت ای مخالف سنت با مکروه است ولی اگر کسی پیش او کنه جایز از اولی جایز بودن ولی که مکروه است بنابر نیت از کجا سر میشه از همونجا خب اگر در باید چیکار کنی از همون جایی که پریدنی هستی مثلا با کنه انسان آب بازی کنه پشکی حتی میشه احرام بپوشه لیکن لفظ لبیک اللهم عمره ایره چی در آسمان وقتی که مثلا دست با در وقت سمالیات رفتن وقتی میگوین میقات آمد گفته آگاه میکنن در اعلان میکنن در همون وقت میگوی لبیک اللهم عمره و شروع میکنی اعمال حج در همونجا محرم میشوی یا مثلا گفتنی محرم میشوی یعنی حاجی میشوی که معتمیر میشوی و اعمالی که برای حاجی و برای عمره کننده حرام است یا که ممنوع است پس در بالای انسان واقع شدن میگیره ولی که خلاصه جایز نیست که انسان پیش از اینجا احرام کنه جایز نیست به این معنی که مکروه است ولی که جایز نیست که ایجاها را به احرام یعنی به نیت حج عمره بگذره برای کسی که حج عمره کردنی هست و این بود احکام الحمدلله رب العالمین